ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya munani kigarama akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta y'u Burundi ngo irashimishwa n'ingingo ya ONU yo gukura u Burundi ku rutonde rw'ibihugu byigwa mu bijyanye n'amahoro n'agateka kazina muntu murabyumva mu ntango zano makuru mukajya kumva umuvugizi wa leta akaba n'umunyamabanga mukuru wayo ngo hagiye gutegurwa ibipimo by'ikawa by'akarorero byegukira leta ku mahegitari mirongo itandatu n'indwi mu ntara za cankuzo mwaro na ruyigi kugira ngo hagwizwe umwimbu w'ikawa bikaba bihejeje kumenyeshwa n'umushyikirangantzi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru hari igitega ku mugwa mukuru wa politike ikibanza cyahora gikorerwamo ibikorwa by'ugwaruka bita jama muri karte ya Jabe muri zone ya Bwiza n'ingaha mu gisagara ca Bujumbura ceguriwe kuri uyu wa kabiri ubutungane yishira hamwe jama ryo rikabona ko ryarenganijwe muri bucana yandi y'amagara y'abantu tuja kubabwira ibijanye n'isuku y'amenyo mu makungu naho tuja kubabwira mu gihu ibivugwa mu gihugu ca Cameroon naho hari abagabo babiri baraye bafatanywe inzoka mirongo umunani zo mu bwoko bw'imamba n'isato zari zigiye kugurishwa mu bwongereza zibanje gucishwa mu gihugu cy'ubufaransa nayo mu gihugu cya Ghana ubu hariko haraharugwa amajwi nyuma ah, y'amatora yabaye agahuza perezida hari na na kufuado n'uwo batavuga rumwe John Mahamad Ramani mukavyumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Imetusa Mitegutsi sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가이로 Donge kubaramutsa leta y'u Burundi ngo yiyemeje kubandanya iteramira amahoro n'umutekano hamwe no gukingira agateka kazina muntu bikaba biri mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere nyuma yahishira hamwe mpuzamakungu ONU rifatiye ingingo yo gukura igihugu cy'u Burundi ku rutonde rw'ivyigwa kubijanye n'amahoro n'agateka kazina muntu u Burundi bugashimishwa n'iyo ngingo ya ONU igiye ngo gutuma imigenderanire igenda neza n'ibindi bihugu kurikire Prosper ahantu n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta leta y’u Burundi yakiranye ubweze rwinshi ingingo nziza kandi remesha iherutse gufatwa n'urwego rujejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yo gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa ku bijyanye n'umutekano n'agateka na muntu nk'uko nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabisavye iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko Uburundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu leta y'u Burundi irashimye kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni ikimenyetso gikomeye kitabesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza uburundi burabandanya kumenyesha amakungu k'umutekano uriho ko agateka kazina muntu kubahirijwe ko abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa by'iterambere leta y'uburundi iboneyeho aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano no gukingira agateka na muntu nkako iryo ni ryo hangiro rya leta byongeye leta y'uburundi iriyemeje kubandanya kurwanya itsimbataza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu ishingiye ku kungana kw'ibihugu imbere y'amategeko kubahana no kubahiriza ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose hamwe n'imigenderanire no gufashanya bizira ubujyajya mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu uburundi buzoja inama n'ingingo ufashanya mu iterambere kugira ngo barabire hamwe ingene iyo migenderanire yo gufashanya atawanja wangura yotsimbatazwa leta y'u Burundi isubiye gushimira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri rusange ku ngingo yarayifashe irashimira kandi ku buryo budasanzwe ibihugu bigenzi vyakoze bitiziganya kugira ngo Burundi bwumvigwe byo busaba Prosper Ntarwamiye numuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru wayo mu gisata c'uburimyi naho ngo hagiye gutegurwa ibipimo by'ikawa by'akarorero byegukira leta y'u Burundi mu mahegitari ku mahegitari 67 mu ntara za Cankuzo Mwaro na Ruyigi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimye n'ubworozi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri igitega aho yararamutse ashikiriza hageze ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ushiriwa bibiri na mirongo ibiri na rimwe umushikiranganje Deugide Rurema agashimira urwego odeka ku ntambwe rugeze ko mu gushira mu ngira intumbe intumbero ya leta yo kunagura igisata acikawa na ikibazo c'abahoze bakorera Sogestal ngo leta irace iracitayeho mu ntumbero yo gutora umuturama tumukurikire ibindi bikorwa bikuru bikuru urwego Odeka rutegekanya kurangura muri iyi sizeni harimo gutegura ibipimo by'ikawa by'akarorero byegukira leta bikazotegwa mu matongo ya leta harimo n'ayegereye amatonorero y'ikawa ya odeka mu ntumbero yo kugwiza umwimbu hakaba hitezwe gutegwa ikawa ku mahegitari mirongo itandatu n'indwi mu ntara za cankuzo buyigi na mwaro ibikorwa byo gukorera ikawa muri rusange abahinga mu by'indimo mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije eh, bariko barakurikirana ibyo bikorwa ku bijanye n'ubushakashatsi urwego deka rufatikanije n'ihinguriro fomi bariko barakora ubushakashatsi ku bishishwa by'ikawa kugira ngo babihinguremo umwavu w'ikizungu kugira muri kazoza hazoboneke akarusho ku rutete rw'ikawa leta y'uburundi ikaba ishima intambwe urwego deka rugeze ko mu gushyira mu ngiro intumbero nshasha ya leta yo kunagura igisata cy'ikawa mu ntumbero yo kubandanya dutorera inyinshi ibibazo twasanze mu gisata c'ikawa ikibazo kijanye n'abahoze ari abakozi ba sogestar na sodeko turabandanya tugikurikiranira hagufi kugira kizoronke umuti urama twagira tubonera akaryo dusabe abasanzwe bafashanya na leta y'uburundi mu migambi y'iterambere ko boshira imbere cane cane imigambi izanira akarusho kaboneka abenegihugu na cyane cyane mu kugwiza umwimbu bafatikanije n'urwego odeka na bujya rumaze kwerekana ko ruriko rurangura ibikorwa byiza kandi mu muco ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro makuru turayabandanya ikibanza cyahora gikorerwamo ibikorwa by'ugwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe jama muri quartier ya jabe muri zone ya bwiza n'ingaha mu gisagara cya bujumbura cyazindutse gishikirizwa ubutungane kuri uyu wa kabiri imvungo nuko iryo shyirahamwe riheraniye miliyoni zigera ku majana atanu z'amafaranga y'amarundi wo ryigeze gukotera imodoka irangura umugambi wiswe gardon contact mu gifaransa mu gihe abaserukiye sentare bavuga ko baje gushira mu ngiro urubanza rwaciwe mwishira hamwe jama bavuga ko barenganijwe kuko umushikiranganje yahora twara ubushikiranganji uh, ah, bw'ugwaruka yari yasabye kugo rubanza gosubigwamwo n'inkuru ya Omer Nduwayo Severin Bigirimana arongo ishira hamwe jama aravuga uko ishira hamwe jama rongoye ryaronse ico kibanza nimwe mu mirimo yahori harangurirwa mu bisanzwe hikiza cyari ihuriro ry'ugwaruka tuvuye yavuye mu magume yashikiye igihugu mu gihe cya mirongo icenda na gatatu icyo kibanza twari twarose ugihawe na leta kugira ngo tubikoreremwo ibikorwa vyo kurera urwaruka hariho ikibuga cya basikete hariho amapodium hariho n'ibindi byerekana ko cyari ikibanza c'iruhuriro canke c'iteramiro ry'urwaruka ico kibanza mu gufatwa cyafashwe bivuye ku modoka yigeze kuba ikora muri mu mw'ishirahamwe hama uwari coordinateur w'iyo proje proje iheze acara arayigumana ayigumana ku nyungu ziwe ni muri 2005 muri vacances en bavuze yuko hadandajwe mu miliyoni miliyoni amajana abiri n'umunani muri ministeri ya justice kandi iyo revision bari bayemeye mugabo bantu nyene batunyaze iki kibanza twarabashije bashiriye amakomvokasiyo baranka kuyatora twebwe rero nta nguvu icyo tugiye gukora tugiye kubandanya inzira y'ubutungane kugira ngo ikibanza kigaruke mu minwe y'ugwaruka nk'uko bivugwa na severe bigira arongoye ishyirahamwe jama ngo ishyirahamwe arongoye ryarasabye umushikiranganje yahora arongoye ubutungane mu kwezi kwa gatandatu k'urubanza ishyirahamwe arongoye ryaciriwe gusubirwamwo ibyemewe ariko bitakorewe ko kuri uno wa kabiri Ome handua yomura ntunga ubushkiranganji bwari bwari bwasavye ko rubanza gosubirwamwo n'ubushkiranganji bw'ubutungane n'ubushkiranganji bw'ugwaruka mu gisata c'umutekano akavuga ko ico gikorwa cyo gusaka ibyo bidandazwa catunganijwe n'abajejwe intwaro muri komine n'intara ya Kayanza bafatikanije n'abajeje umutekano mu ntumbero yo kwitabira akamo k'umukuru w'igihugu ko kugwanya urudandazo rudakurikije amategeko akamo yateye ku munsi hahimbazwa mu ntara ya ngozi umunsi mukuru wahariwe umutanga umutangakori buramatari w'iyo ntara akanagabisha abo bose baciyumvira gukora bene urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko akabasaba kubihagarika ngo kuko uzofatwa arukora uretse ko ibidandazwa byiwe azovyakwa azonashengezwa mu butungane ahanwe hisunzwe amategeko kuri uyu wa kabiri niho hakogwa mu gihugu cyose ikibazo cyo kwinjira mu gipolisi mu kibazo cyo kwinjira mu rwego rw'igipolisi mu ntara ya Karusi rero imikangara ya 190 akaba ariyo yakoze ico kibazo nga muri abo harimwo inkumi cumi na zibiri bamwe bakaba bakoze ikibazo cyo kwinjira mu ntwazangabo abandi mu bisongerezi nk'uko bimenyeshwa n'uburongo y'igipolisi muri iyo ntara ya Karusi ku munsi w'ejo hakazokorwa ibijanye no kwinonora eh, examen physique mu gifaransa inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye iyo mikangara y'intara ya Karusi yakoze ikibazo cyo kwinjira mu rwego rw'igipolisi bagizwe na mirongo itanu na batandatu bakoze ikibazo cyo kwinjira mu rwego rw'intwazangabo hakabamwo abigeme babiri hanyuma abandi ijana na mirongo itatu na batandatu nabo harimwo abigeme bashika cumi bakaba nabo bakoze ikibazo cyo kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi kandida brigadier mu rurimi rw'igifaransa imisoro indwi yari yandikishije ngo izoje mu rwego rw'ibisongerezi ntibemerewe gukora icyo kibazo uwujejwe icyo gikorwa muri ntara ya Karusi yashikirije ko iyo misore iri mu bandi basanze amadosiye yabo adakwije ibyangombwa. amenyesha ko amadosiye y'abantu mirongo itatu na batanu basanze adakwije ibisabwa izo dosiye bakaba baciye bazishikana aho ku ishuri rya itabu ko hakoregwa icyo kibazo kugira ngo abari bahari batiyumvise ku ntonde barabe icabuze muri dosiye cyatumye badashobora kuja ku ntonde z'abakora umusore umwe atari ku rutonde bikaba byabonetse ko dosiye yiwe yari kwije ibisabwa byose acararonka uburenganzira bwo gukora ikibazo cyo kwinjira mu rwego rw'intwazangabo tuve mu ntara ya karusi naho tuje mu ntara ya rumonge ni mu bumanuko bw'igihugu aho imisore ibiri yari yaje gukora ikibazo cyo kwinjira mu bisongereze mu gipolisi kuri wa kabiri basubijwe inyuma UPC de Merikio Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge avuga ko umwe yararengeje imyaka isabwa undi nawe yazize ko yataye agapapuro kerekana ko afise uruhusha rwo gukora ico kibazo tubandanye nano makuru amafaranga umuriyo n'umwe w'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi amajana umunani mirongo icyenda na bitatu niyakenewe kugira ngo umwana yitwa igiraneza Eveline afite imyaka itandatu yavukanye ikibazo cy'indwara y'umutima ashobore kuja kuvuza mu gihugu cy'ubufaransa mwishira uh, mugisha w'Imana Lidia umubyeyi w'uwo mwana amenyesha ko ayo mafaranga ari ayo kurondera ibyankenerwa kugira ngo umwana ajabuke imbibe agasaba wese afise umutima wo gufasha yuko yogira icyo aterera kugira ngo uwo aje kuvuzwa uwo mwana igira neza Evelyn akaba yaramaze kuronka itike y'indege ibitaro mu byo mu Faransa bizomuvura n'abazomwakira bifashijwemo n'ikigo Golo Bon Samaritain nkuko bishikizwa na Alexis Butoyi aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko tubibwirwa na Armel Mutore Igira neza Evelyn ni umwana w'imyaka itandatu n'amezi indwi akaba yavukanye ikibazo cy'indwara y'umutima umuganga w'umuhinga w'indwara z'umutima yamupimye akaba yamwandikiye kwivuriza hanze kuko ngo aha mu Burundi bidakunda nyina w'uwo mwana arigana ikibazo ciwe Jewe banyika mu gisha w'Imana Lidia mbuka muri komune giteranye mu ntara ya Muyinga nidone mugano mu gihita hasi ikibazo afise uyu mwana ni icy'umutima ni kuva akivuka kubera namutwaye ku iradiyo muyinga bashaka bambwira ngo iyo ndwara ntivugwa no kugira ndamutware kumuvuza ino numvise ku iradiyo bari ko baravuga umwana arwaye nk'uku camvuga ati wa mwana wange reka ndamukurikiranye nange yokira canja kumupimisha rero nkuko mugisha w'Imana Lydia agasaba wowe wese afise umutima w'ikigongwe gufasha kugira uwo mwana ashobore kuronka ibipapuro byo kujabuka imbibe ngo aje kwivuriza mu Bufaransa hariho ibitaro byo mu bufaransa byemeye kumuvura bikemera no kuzomuhira n'indege n'abazomufasha urumva ubu rero y'igitabo cy'inzira n'ibindi bipimo kubisubirishamo bya korona n'ibya karantene Nibyo byose bisaba mu miliyoni umwe n'ibihumbi magana umunani na mirongo icyenda na bitanu ubu rero aho ngeze mu buryo bwarahetse sigaye mfise ahantu mba mu gaparasere kamweya narahinze naho nokura amaraka ya tatu narabuze kigiye kweri naraherewe mbwene itike ngeza ngaha bujumbura ni umuntu yayinguranye Alexis Butoyi aserukira imbere y'amategeko ikigo Le Bon Samaritain avuga ko cyafashije uwo mwana mu kumuronderera ibitaro bizomuvura itike hamwe ninge nazoshobora kubaho mu kiringo azomara ari karavurirwa mu gihugu cy'u Faransa agasaba abandi bagira neza kuhirira kuri ibyo bimaze gukogwa abo bumvise kano kamukuno muvyeyi amarira y'uno muvyeyi bofasha mu gutabara no gutabariza uyu mwana mm. mwana wacu kugira ngo arokoke ntapfe kandi yarose ibyangombwa bikenewe ayo mahera makeya abura bakayamuterera nuko bazobaterera imana bagire neza bikaba bitegekanijwe ko uwo mwana azofata indege itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza wa bibiri na na mirongo ibiri rimwe uwifuza kugira ico afashije yohamagara ku nimero mirongo itandatu n'imwe mirongo ibiri na zine mirongo umunani n'imwe mirongo ine na zine cyangwa imfashanyo yiwe aho iradiyo isanganiro ikorera buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu Wacha na yandi ya magara y'abantu yo kuruno wa kabiri tuyagira ku bijanye n'isuku ryo mu menyo ryo mu kanwa nako muganga yanonosoye kuvura indwara z'amenyo Fabrice Ntwari asigura ko kubika umujigiti mu kintu cugaye bituma hagurirana imigera umuntu awukoresha awukoresha agashobora kugwara indwara zo mu kanwa kogesha amenyo kubahinga babinonosoye ngo wakabari uburyo bwiza bwo kwirinda itoboka ry'amenyo canke indwara z'ibinyigishi ibuca na yandi tweteguriwe na honera muco umuntu ategereje gukoresha umujigiti amezi atatu agaca awuhindura muganga fabrice ntwari yanononseye kuvura indwara zifatira mu kanwa n'amenyo avuga ariko ko iyo umuntu yagwaye indwara zifatira mu kanwa ategerezwa guhindura umujigiti agakoresha mushasha nubwo amezi atatu yoba atarakwira mu ntumbero yo kwirinda gusubira kwandukirwa muganga ntwari arasigura ibiranga umujigiti mwiza bwa mbere utegerezwa kuba ufise eh, burya bwoya bwawe bukimeze neza kandi bworoshye ubwira kabiri utegerezwa ugomba kuba ufise umutwe atari munini cyane ugereranya ku buryo ushobora kugufasha gushikira impande zose zo mu kanwa na cyane cyane ari amenyo ahereza ari yakunze gukarirwa na za ndwara zo mu kanwa eh, n'itubuka y'amenyo cyane indwara z'ibinyigisha ikindi kigira kabiri uba ufise umuti w'amenyo basaba yuko mukoresha umuti w'amenyo urimo icunyunyu firiworo gituma amenyo yacu acagira inguvu igihe umuntu ahejeje kwijigitura umujigitingo urafise ingene ubikwa uhejeje kwijigitura urawoza n'amazi meza ugakuramo ibyo bicafu by'ibisigara by'ifungurwa kuko ishobora gukorana ko imigera yari mu mujigiti umwe gashobora kuja mu mujigiti wundi umujigiti kandi ni umuntu umujigiti kirazira kubika mu kintu cugaye kuko haba harimwo amazi n'ijya migera iba yazananye n'ubucafu wakuye mu kanwa muri icyo gihe ayo mazi agumanye n'iyo migera ya migera ikigwirirana cane umuhinga arasigura ko kogesha amenyo ku mezi atandatu canke ku mwaka aba ariko yirinda indwara zifatira mu kanwa arasigura kandi ico umuntu yokora igihe adafise umuti w'amenyo urimwo icunyunyu fluor hageze ko twijigitura ariko turabuze amahera yo kugura uwo muti urimo cya cunyunyu hejuru y'uko icyo cunyunyu kiza gufasha yuko ayo menyo akomera agashobora kwirwanira kuri izo ndwara n'umujigiti nyine urashobora gutuma ibyo bicafu bihava mu kurindira ko ushobora kuronka ubwo buryo ashobore kubikura ko mu kukogereza ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha y'abantu OMS ryerekana ko hafi igice cy'abantu ku isi baba bafise indwara z'amenyo ahanini ituruka ry'amenyo iryo naryo rikaba rituma umuntu agira akamoto kabi mu kanwa arakoze honera muco mu yavugwa mu makunguna nayo yabwiye mu ntango zano makuru mu gihugu ca Cameroon havugwa abagabo babiri bafatanye ku munsi weje inzoka 180 zo mu bwoko bw'imamba n'isato zibona bagira bazishore mu gihugu c'ubwongereza baciye mu Bufaransa bakaba bafatiwe ku kibuga c'indege c'Idouala izo nzoka zari zugaraniwe mu macupa y'ama plastique zagira zijana mu ndege y'abafaransa Air France uwo munyakameruni n'umunyanigeriya ubu bakajya bamaze gushikirizwa igipolisi nayo muri Ghana mu matora yabaye hagati y'umurongo ico gihugu nana kufuado hamwe n'uwo batavuga rumwe John Muhammad Ramani ubu bageze mu guharura amajwi abagabo babiri akabatari ubwa mbere bahuriye mu mahiganwa ubu mu kibanza cyo kurondera uh, ico gihugu batoreye abanyagihugu baba bo muri Ghana bakaba batoreye mu bibanza bishika ibihumbi mirongo itatu n'umunani murakoze mwebwe mwese mwakurikiye ano makuru arakoze na emeti usa yamfashije mu buhinga bw'ibyuma umunsi mwiza